פרק ט"ו מסע מואב, כי בליל שודד ער מואב נדמה, כי בליל שודד קיר מואב נדמה, עלה הבית ודיבון הבמות לבכי, על נבו ועל מדווה מואב יייליל, בכל ראשיו קורחה, כל זקן גרועה, בחוצותיו חגרו שק, על גגותיה וברחובותיה כולו יליל יורד בבכי. ותזעת חשבון ואל עלה, עד יהץ נשמע קולם, על כן חלוצי מואב יריעו, נפשו ירעה לו. ליבי למואב יזעק, בריחיה עד צוער עגלת שלישייה, כי מעלך הלוחית בבכי יעלה בו, כי דרך חורניים זעקת שבר יעוערו. כי מנמרים משמות יהיו, כי יבש חציר קל הדשא, ירק לא היה, על כן יתרע עשה, ופקודתם על נחל הערבים יישאום, כי הקיפה הזעקה אל גבול מואב, עד עגליים יללתה, ובאר אלים יללתה. כי מדימון מלאו דם, כי אשית על דימון נוספות, לפלטת מואב אריה, ולשארית אדמה.